Naam tunamalizia mazungumzo yetu katika jambo hili kwa kauli ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala aliposema kwamba uh, nia ya kutafuta ilmu ni mtu ayanwi fi talab alilm raf'a aljahli an nafsihi wa an ghayrihi ni mtu kunuia kuiondoshia nafsi yake ujinga asiwe mjinga na pia awe na nia ya kuondoshea ujinga watu wengine ataalum wa taalim. kwa wewe unuie mambo mawili unuie kujifundisha wewe mwenyewe lakini pia kuwafundisha wenzako wanaohitajia elimu watu wako wa karibu marafiki zako jamaa zako bali hata na watu wa mbali ikawa nia yako hasa iko kwenye kiwango hicho kwamba mimi bwana kwa sababu ni mjinga mimi sijui Qur'an mimi ni mjinga sijui sunna mimi ni mjinga sijui uh, eh, ahkamu za kisheria kwa nataka kujifunza ili nijue Qur'an kwa hiyo ulinuie hilo ukifanya hivyo utafanikiwa alhamdulillah kuna vijana wadogo umetanabahi mapema wakaingia kwenye swala kutafuta ilmu Allah wabarikie katika umri wao wadumu katika hili na wengine umri ushasogea wameingia katika kutafuta ilmu basi nao wafanye juhudi wapambane ili elimu iendane na umri wao hii karibuni shikamaneni na wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyotanguliza hadithi au maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyosimuliwa na sahaba Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu pale mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma fa idha ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban biwasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waaqnuhum hadithi kataja Tirmidhi Ibn Majah katika sahabu sunan na wengineo Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika sahih Ibn Majah ameitaja hadithi sahihi kwamba watawajieni watu hali ya kuwa wanatafuta ilmu watawajieni watu hali ya kuwa wanaitafuta ilmu mtakapowaona basi waambieni karibuni kwenye kushikamana na wasia wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wafundisheni sasa karibuni lakini miongoni ma, ma, ma, ma utaratibu wetu sisi hapa na, na, na miko na adabu ya jambo letu tulilonalo hapa utakapokuja hapa ukawa umefika hapa basi ujue jambo la kwanza ni nia njema nia njema ikhlas kwa sababu hii ni ibada kama ulikuwa una nia tofauti ibadilishe hamjaanza kusoma baadhi yenu masomo yameanza leo lakini kutokana na taratibu za hapa na pale kuna wengine labda hamjaanza na wengine ndio leo mmeanza basi kama kuna nia tofauti ibadilishe mapema kabisa na kama kuna ugumu pambana nayo mpaka ikae sawa sheitani asikushinde kwa sababu kashachukua ahadi na amekula kiapo kwamba atakutoa tu wewe ukitoka katika njia ni kwamba shetani kashakushinda wewe amekuingiza katika kundi lake umekubali wewe tanabahi juu ya hilo na hili litakurahisishia mambo mengi sana litakurahisishia mambo mengi hapa utakutana na changamoto mbalimbali mbali. mazingira pengine si rafiki na wewe labda umetoka sehemu ya baridi hapa pana joto au umetoka kwenye joto kweli kweli, hapa pana baridi, umetoka kwenye sehemu yenye utulivu, labda hapa pana fujo, ushazoea fujo za mijini na honi za magari, hapa hakuna hilo.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 sisi الله lakini akiudhiwa kwa sababu ya Allah katika jambo la Allah basi anafanya yale maudhi ya watu kama ndio adhabu ya Allah ashike kisirani huyo aachana na jambo lile kuna watu na tabia hizo wajifanya ni waumini kwa ndimi zao lakini inapokuja mtihani kwenye jambo la dini ya Allah akaudhiwa na watu anachukulia ile ule udhia wa watu ndio kama adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na ile aya inatangulia Allah anasema katika sura al-Hajj kule ndio tutangulia kuisoma anasema kuna katika watu ambao kiwapata wao kheri huwa wanatulizana hawana shida amekaa mahali ana kheri nyingi kula kuzuri apata hiki apata kile yani ya inaendana na ile ile hali anayoifurahia yeye itma'anna bi huwa anatulizana kwa hili lakini ukimpata yeye mtihani wowote mkubwa au mdogo ukimtikisha kidogo inqalaba ala wajhihi huwa anageuka akafidikia akageuka kwenye uso wake akafidikia huko anageuka bwana mtu huyu Allah anatuambia khasira dunya wal akhirah amepata hasara duniani na akhira na hiyo ndio hasara iliyo kubwa kabisa sasa katika kila jambo zuri kuna changamoto kuna mambo mbalimbali utakutana nayo mingine hayatakufurahisha lakini ukikumbuka uko hapa kwa nini kwa nia ipi kila kitu kinakuwa chepesi kwa inshallah mingine tuje kueleza katika utaratibu huu wa kusoma na adabu zake tuko kama miongozo hiyo lakini hili ni la kwanza kwenye upande mwingine tutakuwa na darasa zetu hapa sasa tutakuwa na darasa zetu zitakazoendelea hapa kama kawaida kwenye mwaka wa masomo uliopita muda huu wa maghrib tulikuwa tukisoma vitabu vya tauhid na hasa vitabu vya al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin abdul wahabi wahhab rahimahullah ta'ala kama kitabu at-tauhid tulikisoma tukikamilisha na kashfu shubuhat pia tulisoma tukaikamilisha kwenye kipindi hiki cha kutoka mwezi huu wa Shawwal mpaka kufika mwisho wa Dhulqaada kwenda Dhulhijja nitapenda tusome kitabu cha hadithi kitabu al-Jawhar naqi kitabu hiki nimekitunga mimi kwa ajili ya wanafunzi wa mahali Sheikh islam Ibn Taymiyyah na tumekisomesha muda mrefu kabisa hii kitabu kina mafundisho mengi sana huyu ni hadithi mia moja tulizozitoa katika sahihaini sahihu al-Bukhari na sahih Muslim au ni hadithi kwenye sahihi Bukhari tu au kwenye sahih Muslim tu ziko hadithi mia moja kwenye juzuu mbili hiyo ni kitabu mukhtasar juzuu ya kwanza hadithi 50 juzuu ya pili hadithi 50 imeandika kwenye mukaddima pa maelezo yote haya na kila hadithi nimeiweka kwa mujibu wa sanadi yake nikaithibitisha sanadi yake pale pale ilipo kama ilivyokuja katika vitabu vya hadithi kwamba kila hadithi na sanadi yake utaona wapokezi pale kwanza hadathana fulan qala hadathana fulan malengo ya kuweka hili pia nimeeleza katika utangulizi kwa nini tumeweka sanad na kwa nini tumechagua zile hadithi zilizomo humu ni hadithi jawami zimekusanya mambo mengi ambayo sisi tunatakiwa tuyajue kwa kitabu hiki nitakirudia kukisomesha tena insha Allah kwa tutakirudia kitabu hicho kukisomesha kwa utaratibu mzuri pengine ndani ya siku hizo tukifululiza kila siku mpaka kufika katika mwezi huo tutakuwa tumepata shauku kubwa kabisa alafu baada ya hapo uh, tutatangazia ni vitabu gani vitafuata kwenye kusoma lakini kuna ratiba zetu sisi za tarjama ya Qur'ani uh, ratiba zetu za masomo mengine ya tauhidi na aqida masomo ya hadithi wakati huu baada ya baada al-maghrib na kabla al-isha kwa nawaambia mapema kabisa nikimaliza kutoa miongozo ndani ya siku mbili hizi basi tutakuja kwenye kitabu hiki kinaitwa al-jawharu an-naqiy al-multaqat min ahadith an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam kitapatikana wapi kitabu maktabatu imam al-Bukhari ndio wamekichapisha kule nchini Misri sasa sijajua chapa hizi wanazo au zimeisha mtafuatilia na hiki kitabu hiki ndicho tutakachokisoma katika jambo jingine ambalo pia nitalizungumza tena na tena hapa sisi tunasomesha vitabu na kuvifanya tarjama vitabu tarjama ya Qur'ani tarjama ya hadithi ametangaza kusoma kitabu cha hadithi al-Jawharun Naqi tarjama ya vitabu mfano kama kitabu tauhid kashfu shubuhat na vile vya chini yake na waqdhu al-islami sisi tumesomesha al-qawaid al-arba'a al-usul al-thalatha na vinginevyo tumesomesha masomo mbali mbali masomo ya sira na mengineyo matarjama zimehifadhiwa sasa nataka nizungumze kitu kimoja cha kisheria katika sheria ya dini tarjama ninaifanya ni mimi wakitokea wanafunzi wakafanya tafrighi tafrighi ni ile kuitoa kwenye sauti kuleta kwenye maandishi sasa ni jambo zuri na ukiangalia mashehe wengi hasa katika wakati wa sasa hata ukimwangalia Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala vitabu vyake vingi au baadhi ya vitabu vyake utakuta ni darasa alizozisomesha wanafunzi wakadownload zile au wakachukua kutoka kwenye sauti wakaingiza kwenye maandishi ya kuandika. wanachokifanya ni kuhakikiwa Sheikh bwana kitabu umbu hakiki atakaa ataondosha hiki ikiondosha ikiondosha ikiondosha hiki kiweke tuongeze hiki na hiki na hiki lakini kwa ile amana ya kielimu anakuwa sasa kile kitabu ni cha Ibn Uthaymeen sio yule aliyeandika nielewa kwa mfano kitabu kama Matnul Ajurumiyya Sheikh Ibn Uthaymeen kakisomesha kwa sauti mimi nilianza kukipata kwa sauti kabla sijaona kabla sijaona kitabu chenyewe sasa sijajua wallahu aalam labda kilichapishwa zamani kikatoweka lakini sauti ilikuwa tusikize sauti tu alfia sharh yake sharh ya alfia bin malik ya ibn uthaymeen tumesikiliza kwa muda mrefu kwa sauti hatujaona kitabu lakini wanafunzi wake waliokuja baadaye au nadhani katika wakati wake sikumbuki kilichapishwa lini alishafariki baada ya kufariki au kabla lakini kikatengenezwa kikawa ni kitabu hiki kitabu ni cha Sheikh Ibn Uthaymeen tumeelewana sasa kuna watu wana ghera hizo yale masomo yanayosomeshwa na zile tarjama zinazozifanya mfano kama tarjama ya Qur'ani iliyosomesha Ramadhani tafsiri ya Qur'ani surati Yusuf na siku nyingine isiyokuwa Ramadhani ile ni tafsiri ninayotumia pale ni tafsiri niliyoiandika tayari ambayo bado ndo iko katika kuipitia na kuisahihisha sasa wewe ukiichukua alafu ukiifanya ni yako utakuwa umeniibia ule ni wizi vinginevyo useme ni yangu mimi na mimi haiwezi kuwa ni yangu kama mimi mwenyewe sijaipitia nikakubali kwamba basi itoke hivi najua watu wengi hawajui mambo hayo kuna kitu katika ilmu ya hadithi na katika mambo ya ilmu na uhakiki wa ilmu inaitwa sariqa sariqa wizi kuna wizi sasa hiyo pia iko katika jumla ya wizi nitakuja kulieleza siku nyingine jambo hili sasa watu wengi hawajui hukumu hizo kwa watu wanajitahidi wanaandika wanaandika wanaandika lakini sasa hujui hicho unachokiandika ni cha yule aliyesomesha sio chako weka tafuta chako mmeelewa anazungumza ah, tu katika sheria kwa sababu watu wengine hawaelewi sheria na ndio maana utaona vitabu vya Ibn Uthaymeen vingi vimechapishwa shuruhu za al, albalagha sharh albalagha ni, ni, ni sauti tu lakini pale wanaandika Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen vivyo hivyo Sheikh Saleh al-Sheikh na wengineo Sheikh Ibn Baz sharhi yake kitabu tauhid sharhi yake hakuandika yeye kwa mkono wake kasomesha watu wakachukua kutoka kwenye sauti zake wakahakiki wakamfuata mwenyewe basi ikaandikwa kile kwa sawa kitabu kimetoka Sheikh Ibn Baz sharhi ya bulughul maram na vitabu vingine mnaelewa eleweni hili jambo ni muhimu sana ukibeba kitu kisichokuwa chako huo ni wizi sasa katika ilmu pia kuna wizi wizi huo upo sasa wengi hawajui hizo hukumu maana nitanabaishi mapema ili watu walijue سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك